Quick and snow show. Xin chào những thính giả yêu mến của Quick and Snow Show. Các bạn đang nghe FM tần số 91 MHz VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và người đang có hân hạnh được nói chuyện cùng các bạn lúc này là Snow nhé. Còn người đang nóng lòng chờ đợi có được sự hân hạnh ấy đó là Quick, gia tinh của Snow. Khi có ai đó yêu mến bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác với những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó, một cái cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng và câu gia tình thốt ra từ miệng Snow hoàn toàn là một câu khen ngợi cao nhất dành cho Quick, đúng không các bạn? Đấy Quick, tối qua ngủ say quá chưa kịp mơ nên bây giờ đang nằm mơ hả? Có cần véo một cái thật đau để tỉnh lại không? Khỏi cần, bởi vì mỗi khi Snow bước vào phòng với cái mùi nước hoa mà Snow gọi là hàng hiệu đó thì nó có tác dụng đánh thức cả một khu phố dậy chứ không chỉ riêng một người. Thôi, mất thời gian với Snow quá rồi, bắt đầu công việc đi nào. Và Snow sẽ bắt đầu luôn bằng câu mà Quick vừa nói. Tình yêu là thứ có thể làm bạn vui ngay cả khi mệt mỏi khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó, một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng. Hắn cũng vậy, gọi tớ với cái tên nghe thấy ghét luôn là ngố tàu. Nói là ghét nhưng trong lòng lại thấy nó dễ thương và rất ngộ. Hắn còn bảo tớ ngốc nữa. À, tớ ngốc thiệt, ngốc vì đã yêu hắn, yêu rất nhiều. Hắn à, nhiều khi tớ im lặng, tớ ít nói chẳng phải là tớ giận hờn hay trách móc gì hắn đâu chỉ là muốn được nghe hắn nói nhiều hơn im lặng để thấy mình vẫn tồn tại chỉ để đơn giản thế thôi mong hắn sẽ hiểu anh chị thân chúng em yêu nhau được gần 2 năm rồi nhưng chưa một lần em dám đứng trước mặt anh ấy để nói ba từ em yêu anh và qua chương trình em rất mong anh chị sẽ gửi giúp em ca khúc Elevator của David Archuleta tới anh ấy với lời nhắn dù khoảng cách địa lý khá xa nhưng em luôn tin vào tình yêu của chúng mình em nhớ và yêu anh rất nhiều em là Trần Thị Huyền và anh ấy là Phạm Văn Tuấn ở số điện thoại 01649802258 is actually one I worked on with Mike here, and it's uh, kind of one of my favorite ones on the, the new album. And it's it's kind of it's actually about a dream I had. So it's kind of I mean a random dream. It doesn't it doesn't make a whole lot of sense, I guess. But uh, it's called Elevator. So. Whoa, oh, oh, oh. I had a dream last night, I didn't know which floor to get up on. Hey, hey. The doors they opened on four and five and six, and you were gone, all gone. I didn't want to know, I didn't understand. At least I took a chance. I had to let it go. Elevator goes up. Elevator come down and into school with the flow till your feet are back on the ground. It's an endless ride. Sometimes it takes a while, sometimes it tears you down inside. But it's the butterflies that keep it feeling so alive, so alive. You gotta get back then high. And in my dream last night, the doors they finally shut and I was there somewhere. Alone in my reality, inside an empty box that's filled with air. But I don't care, no. Next time I'll get it right. Next time I'll be okay. I'll have a different dream tonight. Tomorrow's another day. Elevator goes up. Elevator come down and it is just with the flow till you pin it back on the ground. It's an endless ride. Sometimes it takes you up, sometimes it tears you down inside. But it's the butterfly that keep you feeling so alive, so alive. You gotta get back then high. You'll never know what you're going get what you don't expect can come and find you if you laugh or cry you run and hide but it's alright elevator goes up Elevator come down and it just go with the flow till your feet are back on the ground. It's an endless ride. Sometimes it takes you up, sometimes it tears you down inside. But it's the butterflies that keep you feeling so alive, so alive. You gotta get back then high. gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu, kết bạn giữa các fan của Quick and Snow trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email của Lâm Văn Thương. Em à, chắc sẽ chẳng bao giờ em có thể đọc được những lời này của anh đâu. Anh dám phải biết chắc như vậy đấy. Mình quen nhau không có gì gọi là đặc biệt cả. Mình quen nhau có phải chăng là vô tình để rồi hữu tình anh yêu em. Quãng ngày sống bên em là quãng hạnh phúc nhất đời anh anh yêu em âm thầm và có một chút gì đó hy vọng. Anh cũng không biết là mình hy vọng điều gì nữa. Anh là một người nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Anh quan tâm tới mọi người thật nhiều, mà nhất là với em. Chính vì thế mà khi anh không được em có cảm tình hay quan tâm lại, thì anh cảm thấy hơi khó chịu. Mà nhất là khi thấy em đi cùng một người con trai khác mà không phải là anh, lúc đó anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Có những chiều tôi đi một mình, mong nhìn thấy thấp thoáng một bóng hình. Dưới con đường tôi từng bước qua, có bóng dáng em người con gái chiếm trái tim tôi mỗi buổi chiều có những đêm tôi ngồi một mình nhìn ánh trăng trong làn mây khuất trăng ơi trăng có biết tôi nhớ em ra giết từng ngày có những lần tôi từng ước mong một ngày ta chung bước để tôi nắm tay em trên bước đường tình đưa em đến cuối con đường tình yêu và em nhờ anh chị phát dùm em ca khúc I Need a Girl của Tae Young dành tặng cho cô ấy ở địa chỉ kim chi gạch dưới 902000 cùng với lời nhắn dù thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em cảm ơn anh chị rất nhiều my gosh Các bạn thân mến, xuất phát từ ý tưởng cuốn nhật ký viết chung của Quick Edge No Show, website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn và mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Quick. Ừ? Đàn bà xấu thì không có quà, như tên một tác phẩm của nhà văn Iban đấy. Nhưng mà tại sao ngay cả nhiều phụ nữ đẹp mà cũng không có quà nốt? Tại vì đàn bà đẹp thường hay đòi hỏi và người ta chỉ có thể đáp ứng đến một mức độ nào đó thôi. Rồi hết khả năng. <laughs> hoặc thế hoặc họ không muốn nữa và đẹp cũng mới chỉ là một ưu điểm, tất nhiên là một ưu điểm lớn rồi. Trong sách người ta nói rằng tâm hồn mới là điều quan trọng nhất, Quick nhờ. Sao Snow nói mà nhìn Quick như thể Snow có cái điều quan trọng nhất ấy. <laughs> Snow có tâm hồn tất nhiên, nhưng đó là một tâm hồn ăn quả vặt. <laughs> nhưng còn hơn là không có gì. Và nói cho Quick biết nhá, tôi cũng nhận được đầy quà không nói Quyết cũng biết Valentine năm ngoái Snow chẳng có quà nào Năm nay chắc cũng thế thôi Ở bên cạnh Snow lúc nào người ta cũng có cảm giác như là ngồi cạnh đống lửa Vì ấm áp đúng không? <laughs> không chứ Cảm giác bức bối và không yên Mà người ta cần nhất là sự bình yên Snow hiểu không? Đó chính là điều làm cho một người phụ nữ dù không đẹp cũng nhận được rất nhiều quà đấy Hình như trong cái từ điển cảm xúc của Snow không có hai từ này Vậy thì đọc bức thư này đi Thư của bạn ở địa chỉ Đặng Thế Dung Số điện thoại 016722676362 Em đến trong lòng anh như thế nào anh cũng chẳng rõ. Em không như một cơn lũ đến ngập tràn lòng anh. Em chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng khẽ rơi vào mảnh đất lòng anh. Ngày qua ngày cứ thêm một ít, một ít rồi lại một ít. Những hạt mưa thấm đẫm mảnh đất nơi mầm cây mà em khẽ gieo vào. Anh tin rằng mầm cây mà em gieo vào lòng anh đang lớn lên từng ngày. Nó dần dần đã thành cây con rồi đấy, em biết không? Xanh ngắt. Có thể em không thông minh như những người con gái khác anh đã gặp. Em cũng chẳng dịu dàng hay đầm thắm nhưng em biết không, với anh những điều đó chẳng có gì là quan trọng. Anh chẳng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho bạn gái của mình. Em không phải là người đặc biệt nhất, cũng chẳng phải là người đẹp nhất. Em chỉ là người bình thường nhất. Người bình thường nhất mà bên em anh luôn cảm thấy bình yên. Em hỏi vì sao anh lại yêu em? Có thể anh yêu những lúc em đỏ mặt vì anh chọc, quay mặt đi mà anh cứ cố nhìn em. Cũng có thể đó là lúc em nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ngây thơ hồn nhiên. Và trên hết anh yêu sự chân thành của em đấy, em biết không? Anh nói rằng anh hay quên anh chẳng nhớ gì cả. Anh vẫn nhớ anh bị em đánh không biết bao nhiêu lần chỉ để em gọi một tiếng anh. Anh vẫn nhớ những lần anh làm em khóc, khóc ướt cả một bên vai áo anh. Anh nhớ hết em à, và anh nhớ em nữa. Gửi đến em là Minh Hải ở địa chỉ Minh Hải gạch dưới bông hồng xanh a còng yahoo.com. like you said it would be. Life goes easy on me most of the time. And so it is, a shorter story. no love, no glory, no hero in her sky. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. so it is. Just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes. I can't take my mind off you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Oh my god. Các bạn thân mến, xuất phát từ ý tưởng cuốn nhật ký viết chung của QuickX No Show. Website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick No Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn và mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Email của Thiều Bình ở số điện thoại 0168 994 7129. Nếu nhỏ nói 1 cộng 1 cộng 1 bằng 2 thì gà có tin không? Theo logic toán học thì điều này hoàn toàn vô lý, nhưng nếu xét về một phương diện nào đó thì nó lại không hoàn toàn là một nghịch lý, bởi lẽ mọi thứ trên thế giới này đều không có gì là hoàn hảo cả. Hạnh phúc, tình yêu hay những thứ tình cảm khác đều là những cái không thể muốn nắm giữ là nắm giữ được, cũng không thể nói muốn buông là buông tay được. Vậy mọi người hãy biết trân trọng những gì mình đã có và đang có, không dám nói là sẽ có nha. Thật buồn và đau khổ nếu người bạn yêu thương là yêu thương một người khác không phải là bạn Vậy nên nếu bạn may mắn có được tình yêu thì hãy biết nắm giữ, giữ thật chặt cho mình và hãy biết trân trọng nó. Nếu bạn không may mắn, một lần yêu cũng là một lần thất bại thì cũng đừng nản lòng, vì đường đời còn dài lắm. Đã đặt chân đến cuối con đường đâu mà phải lo chứ đúng không? Nếu bạn nhận ra mình là người thứ ba thì bạn sẽ phải làm gì? Tiếp tục để có điều mình muốn hay chỉ lặng lặng là cái bóng mãi dõi theo từng bước chân người đó đi qua và ở nơi này vẫn luôn cầu chúc cho người ta được hạnh phúc. Nhỏ sẽ chấp nhận hy sinh mà đây cũng không hẳn là hy sinh anh Quick và chị Snow ơi, đây là những lời em muốn nhắn tới bạn gà Ru của em. Em muốn bạn nghe và hiểu được những gì bạn nên làm. Hãy sống vui lên gà nhé. Cho dù những bước chân mà ta sắp phải đặt chân có nhiều trông gai đi nữa, thì mọi người hãy sát cánh bên nhau, mong những điều may mắn và hạnh phúc cho những người bạn của nhỏ. Cùng với ca khúc Mean của Taylor Swift. À, à, à. in college, working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. god các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Oh, oh, oh, oh, oh. Email của Cún Con ở số điện thoại 0976 953 143. Bây giờ anh đang làm gì? Những ngày mưa trên Sài Gòn thật khó chịu. Tôi nhớ cảm giác ôm anh từ phía sau, tựa vào vai anh ngủ như một con cún con, ấm áp lắm. Chỉ muốn cứ ôm anh mãi như vậy. Nhưng sao giữa hai chúng ta vẫn như đang tồn tại một bức tường ngăn cách, có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm tới. Một điều gì đó vô hình đang ngăn bước chân anh tiến về phía tôi. Tôi hiểu anh bây giờ đang rất mệt mỏi vì công việc Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập về phía anh, khiến anh đôi lúc bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Tôi chỉ muốn an ủi và làm anh thêm vui, chỉ cần anh mỉm cười thôi, tôi không cần điều gì khác nữa. Anh thường nói với tôi, anh sống ích kỷ và con người anh luôn là như vậy. Tôi không muốn biết ích kỷ của anh là như thế nào. Nhưng với tôi, anh hãy cứ sống như vậy nếu nó ổn với anh. Đôi lúc cuộc sống cũng như con lật đật, gạt nó đi nó vẫn cứ đứng đó và nhìn mình không thể làm gì hơn là đối diện với nó dù có ra sao cũng chẳng sao phải không anh cái gì đến quá nhanh thì sẽ mau tàn mình chỉ mới quen biết nhau tròn hai tháng bao lâu ấy thôi nhưng cũng đủ để anh và cún hiểu về nhau nhưng cũng chỉ hai tháng một con số quá ngắn cho tình bạn huống hồ là tình yêu cún muốn biết về anh nhiều hơn nữa nếu chúng ta bắt đầu cái gì đó lớn lao mang tên tình yêu liệu nó sẽ ra sao về sau này. Như anh nói thật đau cho những ai yêu mà không tin tình yêu ấy là vĩnh cửu. cún không dám tin vào tình yêu vĩnh cửu cũng như anh không tin vào bản thân anh vậy. Chính là điều anh đã nói vào ngày hai chúng ta chính thức tìm hiểu nhau. Lúc ấy, Cún rất muốn khóc nhưng nắm lấy tay anh, Cún lại không muốn nghĩ thêm gì nữa. Tình yêu với Cún không phải là sự níu kéo, nó là tiếng nói giữa hai trái tim, là một khoảng lặng vô hình rất khó có thể chạm tới. Anh từng nói vì sao yêu nhưng Cún lại nói với anh những điều như vậy. Vì với cún chẳng gì là quan trọng bằng việc nhìn anh vui, nhìn anh hạnh phúc và đạt được điều mà bấy lâu anh theo đuổi trong sự nghiệp của mình. Đó là điều mà cún quan tâm nhất. Dù cún rất sợ, sợ một ngày anh sẽ tìm được người cho anh cảm giác hạnh phúc mà không phải là cún. Sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra khi anh và cún đã chính thức? Yêu anh nhưng luôn cứ lo sợ như thế đấy. Cún biết như vậy là ngốc nhưng không biết phải làm sao cả. Chỉ muốn anh tiếp thêm cho cún một niềm tin, niềm tin để cún có thể bước tiếp, một hy vọng Hy vọng về happy ending, một ngày tươi đẹp nhé Upa, bé cún của anh. Anh ấy là Upa Sóc ở số điện thoại 098 sao sao sao sao 563. Gửi tặng anh ca khúc Songbird của Eva Cassidy. Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Email của Lê Ngọc Thúy ở số điện thoại 0986 918 867. Chào quý vị chị Snow, em gửi yêu cầu này tới anh chị từ một tỉnh miền Nam Tây Ban Nha. Em thường xuyên nghe chương trình của anh chị là một thính giả trung thành từ hồi học cấp 3, cách đây cũng đã gần 10 năm. Giờ đây ở một nơi xa xôi, không có ai ở bên cạnh, đào và nghe lại các chương trình của Quick Snow, em thấy ấm áp lắm, nỗi nhớ nhà không còn nữa. Em sang Tây Ban Nha bắt đầu chương trình học của mình. 24 tuổi, em còn chưa biết đến mối tình đầu. Việc học tập và làm việc đã chiếm hết thời gian của em. Em quen anh ấy trong lần lên công ty anh công tác cùng với một nhóm nghệ sĩ đến từ Tây Ban Nha. Do em chưa biết chính xác địa chỉ công ty nên anh đã được công ty cử ra đón và dẫn em vào. Em đã ấn tượng với anh ngay từ lần đầu tiên. Anh chính là người em đang kiếm tìm. Mặc dù em không tin vào tình yêu xét đánh, nhưng em đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em tự nhủ anh chính là nguồn động viên để em cố gắng những ngày công tác với công việc trồng chất sau đó. Chúng em gặp nhau được thêm hai lần nữa, nhưng đều là trong công việc. Người ta thường nói